ซีดีธรรมบัญญาย ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า โดย พระพรมคุณาพรปออประยุตโต วัดยาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 6 สุขที่สมานประสานกับรักที่แท้ บรรยายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545 ขออนุโมทนาคุณแก้วตา และคุณทอมมี่ ที่ได้มาทำบุญร่วมกัน พร้อมด้วยคุณแม่ และก็ญาติมิตรทั้งหลาย ทั้งสองฝ่ายนะก็เป็นโอกาสมงคลนันสำคัญ การที่โยมญาติมิตรโดยเฉพาะก็คือ คุณแม่ทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเราพอมา วันนี้เอาฝ่ายเดียว แล้วก็ญาติมิตรเพื่อนๆ มาวันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดี มีความรักความเมตตา ต่อคุณแก้วตาและคุณทอมมี่ การที่เราได้มาทำบุญ เป็นโอกาสแสดงความรักความปรารถนาดีอันนี้แหละที่เป็นมงคล คนไทยนี่ก็ปรารถนาความเป็นมงคล แต่ว่ามงคลที่แท้นั้น ทางพระท่านบอกเกิดจากกุศล ถ้ากุศลมาเมื่อไรมงคลก็เกิดวันนั้น กุศลคืออะไร กุศลก็คือ ความดีงาม ความดีที่เราทำทางกายทางวาจาทางใจ แล้ววันนี้ทางใจก็แน่นอน เรามีจิตใจดีงามเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีความสดชื่น เบิกบานผ่องใส มีความตั้งใจดีแล้วก็ใจนั้นก็ได้รับความอบอุ่น ความซาบซึ้งในความรักความปรารถนาดีของคุณแม่แล้วก็ญาติมิตรทั้งหลาย ฝ่ายคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายก็มีใจประกอบด้วยคุณธรรม ก็มีความเมตตาความรักนั่นแหละ เป็นใหญ่ แล้วก็ยังมีความศรัทธาในพระศาสนา ความตั้งใจที่ทำบุญทำกุศลทั้งหมดเนี่ย เป็นจิตใจดีงาม และใจเรามีความเอิบอิ่มสดชื่น เบิกบานผ่องใส มีความสุขใจนี้เป็นมงคลและใจดี ันนี้พอใจดีคิดดีตั้งใจดีแล้วก็ออกมาทางวาจาก็พูดดีต่อกัน พูดด้วยน้ำใจรักเขาเรียกว่าปิยวาจานะมีวาจาเป็นที่รัก พูดกันไพเราะให้พรกัน โดยเฉพาะก็คือให้พรแก่คู่บ่าวสาว แล้วก็ทางกายก็มาทำอะไรต่าง ๆ ก็เลี้ยงพระเป็นต้น เตรียมกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นล้วนแต่การทำความดี ก็ครบทั้งกายวาจาใจสามอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมงคลถ้าเป็นมงคลอันนี้ก็เป็นมงคลที่เกี่ยวกับพิธีนะแต่ว่าพิธีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ เราอาจจะมองไปในแง่รูปแบบ เป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณี การแสดงออก แต่ว่า เบื้องหลังก็คือเป็นโอกาสพิธีได้เป็นโอกาสให้เราได้มาพร้อมเพรียงกัน และแสดงน้ำใจนั่นเอง ถ้าเราไม่มีพิธีเราก็พร้อมกันยาก แล้วก็โอกาสที่จะแสดงน้ำใจต่อกันก็ไม่มี เราก็เลยทำพิธีขึ้นมาพิธีนี้ถ้าเราเอาสาระที่แท้จริงก็อยู่ที่ตรงเนี้ย ก็คือเนื้อหาสาระที่เป็นความหมายทางคุณค่าทางจิตใจนะ และความดีงามความงดงามทางวัฒนธรรมเป็นต้น แล้วก็สำคัญก็คือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่อยู่ในความทรงจำเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วและจิตใจของเราดีเนี่ยต่อไปเราระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อนี้เมื่อไรเราก็มีความสุข พอระลึกถึงเหตุการณ์นี้ใจแล้วก็ระลึกถึงคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายระลึกถึงนับใจของท่าน จิตใจของเรามีความสุขทุกทีไป นอกจากเราลึกถึงด้วยความสุข แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจเราด้วยจะเตือนใจเราว่า โอ้คุณแม่ท่านรักเรามากนะญาติมิตรทั้งหลาย ผู้ใหญ่รักเราเพื่อนรักเราจึงมาแสดงความรักความปรารถนาดีตั้งใจมาร่วมทำบุญด้วยกัน มาอวยใจให้พรโอ้เราต้องตั้งใจนะทำความดีงามต่างๆนะให้ชีวิตของเรา มีความสุขอย่างคุณแม่ที่รักลูกเนี่ย ที่รักลูกก็คืออยากให้ลูกมีความสุข อยากให้มีความเจริญงอกงาม มีชีวิตที่ดี ถ้าคุณแม่และคนที่รักเราเนี่ยเห็นเรามีความสุขทำความดี มีชีวิตเจริญงอกงาม ท่านก็มีความสุขด้วย ในทำนองเดียวกันเราก็รักท่าน เราก็อยากให้ท่านมีความสุข เราอยากเห็นท่านมีความสุข เราก็ทำให้ท่านมีความสุขด้วยการที่เราเองนะ่ะมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุข นั้นเวลาลึกตะลึกถึงเหตุการณ์นี้ก็เตือนใจเรา เราก็ตั้งใจทำความดีทำชีวิตของเราทั้งสองคนเนี่ยให้เจริญงอกงามมีความสุขนเราเองก็มีความสุขด้วย คุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรก็มีความสุขด้วยเป็นความสุขร่วมกัน เพราะนั้นเหตุการณ์เนี่ยจึงสำคัญพิธีนี้ก็จะเป็นมงคลด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยอันนี้ทำได้แล้วเป็นมงคลอย่างแท้จริง มงคลอันนี้เนื่องในเหตุการณ์ เหตุการณ์นี้ผ่านไป แต่ว่าความระลึกความทรงจำยังอยู่ยั่งยืนแต่ก็เป็นมงคลด้านหนึ่ง แม้จะสำคัญก็ยังไม่สมบูรณ์ เราควรจะทำให้ครบสมบูรณ์ทั้งสองอย่าง ท่านถือว่ามงคลนั้นมีสองอย่าง อย่างที่เราทำขณะนี้ก็เรียกว่าพิธีมงคล นิมงคลอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นของยั่งยืนนาน เรียกว่าธรรมมงคล ธรรมมงคลนั้นเกิดจากมงคลเกิดจากธรรมะ เกิดจาก การทำความดี เกิดจากการประพฤติปฏิบัติถูกต้องเกิดจากการทำหน้าที่ทีนี้ชีวิตครอบครัวนี่ก็แน่นอนมีธรรมะสำหรับชีวิตคู่ครอง ซึ่งมีมากมายโดยเฉพาะก็คือเรื่องหน้าที่ต่อกัน หน้าที่ของคนในชีวิตครอบครัวนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าเราทำถูกต้องแล้วก็แน่นอน ก็ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม ชีวิตก็มีความสุข เพราะนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมมงคล เป็นมงคลที่เกิดจากธรรมะ หรือว่าธรรมะหรือการกระทำที่ถูกต้องนั่นเองนำมาซึ่งความสุขความเจริญ นี้ธรรมมงคล หรือมงคลเกิดจะทำหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การปฏิบัติต่อการในชีวิตครอบครัวเนี่ยมีมากนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เริ่มตั้งแต่หน้าที่ต่อกันระหว่างสามีพันยาตามหลักทิศหกฝ่ายละห้านะแล้วก็มีธรรมะอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องลึกเข้าไปในจิตใจ คือว่าไปแล้วมันก็มีเรื่องหน้าที่ปฏิบัติต่อกันที่ภายนอกแล้วก็ สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมาจากฐานภายในใจ ที่เราจะประพฤติปฏิบัติแสดงออกมาภายนอกได้ดี มีความมั่นคงจริงใจก็จะเกิดจากคุณธรรมในใจ ในคุณธรรมในใจก็มีอีกเยอะนะคือนอกจากพฤติกรรมมันก็ออกไปในจิตใจจิตใจแล้วก็เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญญา ถ้าพร้อมสามด้านมาใดก็เรียกว่าครบ คือต้องหนึ่งพฤติกรรมแสดงออกสองมาจากฐานในจิตใจที่มีความรักมีคุณธรรม มีความจริงใจแล้วก็สามก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะยกธรรมะที่พูดกันบ่อยๆ มาย้ำสำหรับชีวิตคู่ครอง เรียกว่าหลักการครองเรือน แล้วเราก็รู้จักกันมาก คุณแก้วตาก็อาจจะฟังแล้วหรือจำได้แล้วด้วยซ้ำทีนี้วันนี้ก็เอามาทวนกัน ธรรมะหลักนี้เรียกว่าคารวะสธรรมเพราะธรรมะสำหรับคารวะหรือธรรมะสำหรับการครองเรือน ซึ่งมีหกข้อง่ายๆสี่ข้อ ข้อที่หนึ่งว่า สัจจะ สัจจะก็คือความจริง ภาษาไทยก็ใช้ตามภาษาบาลีไปและสัจจะ ความจริงเนี่ยก็มีจริงง่าย ๆ ก็จริงใจเนี่ยเริ่มต้น คนเรานี่จะมีความสัมพันธ์อยู่กันไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือห่างไกลเนี่ยหลักสำคัญข้อแรกก็มีความจริงใจ ถ้าขาดความจริงใจสักอย่างเดียวแล้วท่านบอกว่าฐานเสียแล้วหมดเลยคลอนแคลนหมดแล้ว อะไรทุกอย่างไปหมดนะพอมีความจริงใจอันนี้แล้ว เกิดฐานที่มั่นคงขึ้นมาทันทีจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกัน ความรักที่แท้เนี่ยรักก็รักด้วยใจจริง ไม่มีความหลอกลวงเป็นต้น พอมีความจริงใจแล้วต่อมาต่อจากนั้น ก็จริงวาจาพูดจริง ไม่โกหกไม่หลอกลวงกัน เสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จริงการกระทำเช่นว่าสัญญากันไว้พูดไว้อย่างไรก็ทำตามที่พูด สามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัจจะในการสัมพันธ์ต่อกันที่นับว่าพอสมควรนะเพราะนั้นในพื้นฐานก็ให้มีสัจจะสามอย่างหรือสามด้านเนี้ย จริงใจจริง วาจา และจริงกายกระทำแต่นอกจากจริงใจจริงอะไรต่อกันแล้วมันยังมีสัจจะจริงจังต่อการงานเป็นต้น อันนั้นก็กว้างกว่าไป เช่นการอยู่ครองเรือนนี่มันมีความหมายถึงการที่จะ ทำหน้าที่การงานการปฏิบัติเพื่ออุดมคติเป้าหมายต่างๆเนี่ยสัจจะความจริงจังมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่เป็นความดีงาม เป็นอุดมคติต่างๆเนี่ยอยู่ในสัจจะเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จเป็นฐานที่มั่นคง นั้นข้อนี้ท่านก็ยกขึ้นมาเป็นข้อที่หนึ่งสัจจะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเรียกเป็นภาษาบาลีก่อนว่าธรรมะ ธรรมะนี่แปลตามตัวแปลว่าการฝึก คนเรานี่ท่านถือว่าเป็นสัตว์พิเศษ สัตว์พิเศษก็คือว่า ฝึกได้ แล้วก็ต้องฝึก ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าฝึกไม่ค่อยได้ เรียนรู้ได้น้อย ศึกษาไม่ค่อยได้จำกัดศึกษาได้นิดหน่อยแล้วก็อยู่ได้สัญชาตญาณแต่มนุษย์นี่เราฝึกได้ ศึกษาได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ พอฝึกได้แล้วเราก็เลย ฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นจนกระทั่งว่ามีชีวิตที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นทางพุทธศาสนาจึงให้หลักเราไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้โดยการฝึกนะแต่เราพักมักจะตัดไอ้ท่อนหลังออก เราตัดเหลือมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ซึ่งทางพุทธศาสนาธรรมะท่านไม่ได้ยอมรับถ้าพูดตามภาษาธรรมะต้องพูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ด้วยการฝึก เมื่อฝึกแล้วประเสริฐ ถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ ว่างั้นนยอันนี้คนไทยเรามาเอาแค่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างนี้แย่ เราก็เลยนึกว่าเราประเสริฐแล้วก็เลยไม่ฝึก อย่างนี้ก็เลยไม่ต้องประเสริฐกัน นี่เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเราต้องฝึก คนเราต้องฝึกเรื่อย เราต้องมีประสบการณ์ใหม่ เราต้องเจอสถานการณ์ใหม่ เราจะทำชีวิตของเราให้อยู่ด้วยดี อยู่รอดดำเนินไปด้วยความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ย ต้องฝึกเรื่อย เจอสถานการณ์ใหม่ก็ต้องนึกต้องคิดแหละ จะทำยังไงดีต้องเรียนรู้หาทางที่จะทำต่อสถานการณ์นั้นให้ดี อย่างนี้เรียกว่าฝึกเรื่อยนี่ถ้าใครไม่ฝึกแล้วจะมีชีวิตที่ดีได้ยากพอไม่ฝึกเลยถ้าเรียกว่าคนผ่าน คนผ่านก็คือคนที่ไม่รู้จักฝึกตน แปลตามศัพท์ท่านเรียกว่าคนที่อยู่สักแต่ว่าลมหายใจในี่ท่านเรียกว่าลมเรียกว่าคนผ่าน นี่คนที่จะอยู่ดีก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพอเราฝึกทีนี้เริ่มต้นพอเราเจอสถานการณ์ใหม่อย่างคนที่มาอยู่ร่วมกันคู่ครองเนี่ย ก็คือมีสถานการณ์ใหม่ เริ่มชีวิตแบบใหม่ เราก็ต้องมีการฝึกการฝึกขั้นต้นที่สุดคืออะไรคือปรับตัว การปรับตัวเข้าสถานการณ์ปรับตัวเข้ากับคู่ครอง แม้แต่คู่ครองก็ต้องปรับตัวแล้ว เพราะว่าทุกคนนี่มีความแตกต่าง ความแตกต่างนั้นพร้อมที่เป็นความขัดแย้งได้เสมอพอเห็นอะไรแตกต่างไปอาจจะขัดหูขัดตา แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาได้ แต่ถ้าคนที่ฝึกตนเองไม่เป็นไร เราจะเรียนรู้ เราจะฝึกเราจะหัดเพื่ออยู่ร่วมกันได้ดี ก็ต้องปรับตัวปรับใจ เข้าหากัน แล้วเอาส่วนแตกต่างมาเป็นส่วนเติมเต็มนะแทนที่จะเอาความแตกต่างมาเป็นความขัดแย้งก็เอามาเป็นส่วนเติมเต็มทำให้สมบูรณ์ เพราะคนเราแต่ละคนไม่มีใครสมบูรณ์เลยเนี่ย พอมาอยู่ด้วยกันสองคนได้ได้เพิ่มส่วนพิเศษทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้เรามีความพร้อมที่จะทำอะไรต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นรู้จักหาประโยชน์จากความแตกต่าง อันนี้ก็เริ่มต้นก็ปรับตัวปรับใจเข้าหากัน ปรับตัวเข้ากับคู่ครอง ปรับตัวเข้ากับญาติพี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย ปรับตัวเข้ากับบ้านที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่อยู่เรื่อยคนไหนปรับตัวได้เก่งท่าน บอกว่านั่นคือเครื่องพิสูจน์ขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะไม่ท้อแล้วเราจะรู้สึกว่า โอ้ไม่เป็นไร เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ เราได้เรียนรู้เพื่อทำชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้น เราก็เลยเรียนรู้ปรับตัวนะก็ปรับตัวได้ดีเข้าสถานการณ์ใหม่แม้แต่กิจการงานใหม่ สถานที่ใหม่คนใหม่ ๆ ได้ดีแล้วนะเราก็มีความสุข มีความอิ่มใจในการที่เราทำได้ แล้วต่อจากนั้นพอปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงนะปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงชีวิต ปรับปรุงการงาน อะไรของเราให้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุง ก็ต่อจากปรับตัวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในข้อที่เรียกว่าธรรมะคือการฝึกนะการฝึกนี้สำคัญก็มีปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตน ก็เรียกง่ายๆว่าพัฒนาตัวให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป นี่ชีวิตของคู่ครองเนี่ย ก็เรียกว่า ได้ส่วนแตกต่างที่มาเติมเต็มทำให้สมบูรณ์แล้ว เราก็ได้องค์ประกอบที่จะมาสร้างความเจริญให้มากขึ้นนั่นก็เท่ากับเรามีกำลังมากขึ้นแหละที่จะทำการทำงาน เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็น่าดีใจว่าได้กำลังเพิ่มขึ้นนะก็คนแต่งงานก็ถือว่าได้กำไรในแง่มีพ่อแม่เพิ่มขึ้น มีญาติมิตรเพิ่มขึ้น มีอะไรจะอะไรเพิ่มขึ้นนะก็ เอาสิ่งที่เพิ่มขึ้นนี่ให้เป็นใช้ให้เป็นประโยชน์นะก็เป็นเครื่องทำให้เกิดความเจริญงอกงาม เพราะฉะนั้นข้อที่สองธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ก็จะต้องมาเป็นเครื่องสร้างความเจริญงอกงาม อันดับแรกเลย ตอนแรกเราสร้างฐานก็สัจจะไว้แล้ว บนฐานนั้นเราสร้างความเจริญด้วยธรรมะการฝึกตัว ตั้งแต่ปรับตัวเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดีนี่ข้อที่สองและ ทีนี้ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามท่าเรียกว่าขันติแล้วความอดทนความอดทนนี่เป็นเรื่องของจิตใจคน เทียบกับทางวัตถุท่าเรียกว่าความทนทาน ความทนทานก็เห็นได้จากวัสดุต่าง ๆ อย่างเราจะก่อสร้างเราก็ใช้วัสดุที่ทนทาน สิ่งที่ทนทานก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความแข็งแรง แล้วก็สำหรับมนุษย์ก็คือความเข้มแข็ง วัสดุทนทานแข็งแรงคนก็จิตใจเข้มแข็งอดทนนี่คนที่เข้มแข็งอดทนนี่ก็เป็นพลัง ความเข้มแข็งนี่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่นำความสำเร็จ เราจะพัฒนาตัวเราจะฝึกตัว ถ้าเราขาดความเข้มแข็งก็ไปได้ยากเพราะนั้นท่านก็เอามาอันดับสามต่อด้วยขันติ ความอดทน ทนทานในความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งนี้ก็จะ หนึ่งทนรับนะมีอะไรต่ออะไรเข้ามากระทบกระทั่งเราสู้ได้หมดนะสองทนในการบุกฝ่าไปข้างหน้าในการบุกไอ้ขันตินี่มีสองแบบนะทนทานทนรับในอย่างหนึ่ง แล้วก็ทนบุกฝ่าอย่างหนึ่ง แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าจะแบ่งเป็นสามนะอะไรบ้างขันติความอดทนสามด้านสำหรับคนเราทั่วไป หนึ่งถ้าบอกความอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความตรากตรำก็คือคนเราเนี่ยเป็นธรรมดาต้องมีอาชีพการงานทำการทำงานต่าง ๆเนี่ยเราต้องมีความอดทน ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ท้อถอยท้อแท้แล้วเราก็เดินหน้าไม่ได้ อันนี้ทนต่อความตรากตรำลำบากในการงานนี่แดดร้อนอากาศร้อนอากาศหนาวงานหนัก งานเบาเรียกว่าหนักเบาเอาสู้อะไรเอาหมดนะสู้เท่านั้นเนี่ยลำบากจากตำเรื่องการเวลาเรื่องของความหนักแรงอะไรต่าง ๆ นี่ทนลำบากจากตำทนได้สู้ และก็สองทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดอย่างคนเราก็เป็นธรรมดาร่างกายของเรานี่เป็นสังขารเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้ามากระทบกระทั่ง เราต้องมีความอดทนอย่างนั่งนานๆก็เมื่อยแล้วคนไม่มีความอดทนก็จะโวยวายอยากเจ็บไข้ป่วยนิดๆหน่อยๆโวยวายก็เกิดปัญหา อันนี้ยิ่งคนมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนนี้เพื่อจะให้อยู่ในเหตุในผล ไม่รู้อำนาจของอารมณ์ ไม่เป็นไปตามอารมณ์ เราก็จะมีความหนักแน่น เมื่อมีความหนักแน่นการอยู่ร่วมกัน ก็จะทำให้เกิดความสงบ แล้วก็จะทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ลุกลามไป นั่นก็จะมีเรื่องของความอดทนต่อทุกขเวทนา เนี่ยที่จะให้อยู่ในเหตุผล แต่ไม่ใช่ว่าจะอดทนโดยไร้เหตุผล ถ้า อดทนโดยไร้เหตุผลก็กลายเป็นความประมาท เช่นอย่างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ปล่อยโดยถือว่าอดทนอย่างนี้แล้วไม่รักษาตามเหตุปัจจัยก็ถือว่าเป็นความประมาทไปนะ นะ้ก็อดทนต่อทุกขเวทนาเจ็บปวดก็ทนได้ แต่พร้อมกันนั้นก็ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยปัญญาตามเหตุตามผลนี่ต้องคู่กันไปนะก็ไม่พาไม่ประมาทไปด้วย นี่สองละอดทนต่อทุกขเวทนาสามก็อดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจ คนเหล่านี้นอกจากอดทนเข้มแข็งทั่วไปอันหนึ่งคือเป็นคนละหนีไม่พ้นเรื่องจิตใจ ก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่ง นะเห็นอันโน้นอันนี้อย่างคนมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันเนี่ย สิ่งที่พูดสิ่งที่ทำแม้แต่การเคลื่อนไหวทำโน้นทำนี้เนี่ย บางทีก็กระทบกระทั่งจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง แม้โดยไม่เจตนาอันนี้โดยเฉพาะวาจาคำพูดเนี่ย บางทีเรานึกไม่ถึง ก็พูดไปเสร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดความกระทบกระทั่งใจ ทีนี้ถ้าไม่มีความอดทนก็วู่วาโวยวาย แล้วก็เรื่องลุกลามใหญ่โต เพราะนั้นท่านก็เลยมีภาษิตโบราณว่าให้มีความอดทนให้ระลึกถึงคติที่ว่าแม้แต่ลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกันได้ ที่ลิ้นกับฟันมันกระทบแน่นอนว่ามันไม่ตั้งใจนะใครๆไม่อยากให้ฟันมากัดลิ้นใช่ไหมเพราะตัวเองเจ็บเนี่ยเพราะนั้นที่ท่านพูดว่าลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกันได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่เจตนาอันนี้คนเราอยู่ด้วยกันนี่อาจจะมีเจ็บบ้างโดยที่เหมือนกับลิ้นกับฟัน อันนั้นก็ต้องมีความอดทนแล้วลึกถึงคตินี้แล้วก็เลยทนไว้แล้วก็ค่อย ๆมาใช้กลับไปข้อที่สองไปธรรมะใช้ปัญญามาปรับความเข้าใจกัน ทำความเข้าใจกันได้เหตุได้ผล เพราะนั้นสองกับสามนี่มันก็จะมาช่วยกัน คือข้อธรรมะการฝึกการปรับตัวปรับปรุงตน มาขันติก็อดทน แล้วก็ไปเข้าข้อที่สองมาใช้ประโยชน์ต่อไป แล้วมันก็จะไปได้ดีตกลงว่า ข้อที่สามขันติความอดทนก็เป็นเรื่องของพลังความเข้มแข็ง ซึ่งอันนี้ก็ได้อีกแหละ ถ้าสองคนนี่มีกำลังความเข้มแข็งมา อย่างเช่นการงานในชีวิตที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จ เมื่อสองคนมีความเข้มแข็งเนี่ย ก็จะเอามาเสริมกันก็เท่ากับเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็กำลังก็เพิ่มอีกเท่าตัว จะสามารถสร้างความเจริญงอกงามความสำเร็จได้ดี แต่ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งอ่อนแอก็ไปลบอีกฝ่ายหนึ่งทำให้หมดแรง ถ้าหากว่าแข็งสองฝ่ายแต่แข็งในทางลบก็แย่ยิ่งใหญ่เลยนะเพราะนั้นก็ต้องให้เป็นความเข้มแข็งที่มาบวกมาเสริมซึ่งกันและกัน นี่แหละจะสร้างความสำเร็จ เพราะนั้นก็จึงบอกว่าเป็นกำไรแล้วนะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราก็ได้กำลังมาเพิ่มกำลังความเข้มแข็งด้วยนะกำลังสร้างความเจริญก้าวหน้าด้วย นี่สามข้อแล้วนะต่อไปก็ข้อที่สี่ ข้อที่สี่นี่เรียกว่าจากคะจากคะนี่แปลง่ายๆ ความสละ ความสละความปล่อยวางได้ แต่คนไทยเราจะรู้จักในคำว่ามีน้ำใจมากกว่านะเพราะคำว่าสละเนี่ยมันให้ความรู้สึกในทางลบบางทีก็ฝืนใจเช่นว่าเราอยากจะได้อะไร ยอมไม่เอาก็เรียกว่าสละ หรือเรามีอะไรต้องให้ไปโดยที่เรายอม นะบางทีเรารู้สึกว่าต้องเสียเราก็เป็นเสียสละแต่เสียสละก็เลยบางทีไม่ค่อยดี ต้องเต็มใจเสียสละ เมื่อเต็มใจเราอยากจะให้บางทีมันไม่ฝืนใจ ถ้าถ้าเต็มใจจริงๆ ไม่มีความฝืนใจเหมือนอย่างคุณพ่อคุณแม่ อย่างคุณแม่รักลูกเนี่ยมีเมตตารักลูก ให้กับลูกเนี่ยไม่ฝืนใจ ไม่รู้สึกว่าต้องเสียเลย แต่ถ้าเรามีความเสียดายเราไม่รักเขาต้องให้นี่ฝืนใจเราต้องเสียสละ พอว่ามีความรักขึ้นมาก็เป็นการเต็มใจให้ ให้ได้ความสุข แล้วพอเห็นเขามีความสุขจากการที่เราให้ ตัวเองก็ยิ่งมีความสุข ความรักที่แท้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ความหมายที่เคยพูดบ่อย ๆ ความรักมีสองอย่างนะหนึ่งความรักที่เกิดจากการที่ชอบใจอยากได้เขามาทำให้เรามีความสุข เราจะต้องได้จากเขามาทำให้เราเป็นสุข เราจึงจะ มีความสุขได้นะก็คือรักที่จะได้จะเอานะทีนี้รักอีกอย่างหนึ่งก็คือ รักที่อยากเห็นเขาเป็นสุข รักอันที่หนึ่งย้ำอีกทีว่า รักที่อยากได้เขามาทำให้เราเป็นสุขนะชอบใจว่า เออ ถ้าได้สิ่งนี้ได้คนนี้มาแล้วเราจะมีความสุข รักอย่างนี้อย่างหนึ่ง ทีนี้รักอีกแบบก็คือ รักอยากเห็นเขาเป็นสุข อย่างคุณพ่อคุณแม่นแน่นอนมีความรักแบบที่สอง คือความรักที่อยากเห็นเขาเป็นสุขพอพ่อแม่รักลูกก็อยากเห็นลูกมีความสุข อะไรจะทำให้ลูกมีความสุขได้ก็เต็มใจทำ ทีนี้ไอ้ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเห็นลูกเป็นสุข ทำไงทีนี้ ความสุขของตัวเองก็เลยต้องไปอาศัยลูกเลยทีเนี้ยก็เลยว่าลูกจะมีความสุขได้ยังไง เช่นว่ามีของนี้ลูกได้สิ่งนี้ แม้แต่ลูกบอกว่าฉันอยากได้นี่แม่ก็มีของนี้แม่ก็อยากจะได้เหมือนกันแต่ว่า ลูกบอกว่าอยากได้ แม่ต้องยอมให้พอแม่ให้แต่ว่าเพราะแม่รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุข แม่อยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้มันก็เลยมา ลบเอาไอ้ความรู้สึกเสียหรือเสียดาย หรืออยากได้ของแม่เนี่ยหมดไป ก็อยากให้ลูกเป็นสุขก็เลยให้ลูกได้พอให้ลูกได้ก็เห็นลูกเป็นสุข พ่อแม่ก็มีความสุขด้วยเพราะนั้นการรักแบบที่สองเนี่ยเป็นรักแท้ คือรักที่อยากเห็นเขาเป็นสุข เพราะนั้นเมื่ออยากให้เขาเป็นสุขเราก็ทำอะไรต่ออะไรได้ เพื่อให้เขาเป็นสุข แล้วเราก็เป็นสุขจากการที่เห็นเขาเป็นสุขนั้น ความรักอย่างที่สองเนี่ยจะทำให้เรามีข้อจากคะคือความสละที่แท้ได้ซึ่งเรียกว่าความมีน้ำใจ คนไทยนี่เราได้ฝึกกันมากในข้อนี้จนกระทั่งความสละเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ได้เต็มใจ เมื่อให้ได้เต็มใจ ต้องการทำให้เขาเป็นสุข เราก็เรียกว่ามีน้ำใจ นี่คู่ครองนี่สำคัญมากจะต้องมีอันนี้ก็คือว่าต้องมีความรักแท้ความอยากให้เขาเป็นสุข มีนับใจต่อเขา นึกถึงว่า เออทำไงจะให้เขาเป็นสุข อยากให้เป็นสุข ถ้าเรานึกอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามแม้โดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรานึกถึงแต่ความสุขของเราเนี่ยเราได้เรามีเขาแล้วเราจะมีความสุขบางทีมันกลายเป็นการเรียกร้อง เมื่อเป็นการเรียกร้องกันต่อไปก็จะเกิดปัญหา ความทุกข์ความขัดแย้งก็ไม่ได้ตามใจตัวก็ยุ่งเลยนี่ถ้าหากว่าเรามีความรักอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขนึกทำไงนอย จะทำให้เขาเป็นสุขได้ ถ้าคู่ครองนึกต่อกันอย่างเงี้ยสบายใจได้เลย มีความเจริญมั่นคง ทั้งสองฝ่ายก็มีความซาบซึ้งในน้ำใจของกันและกัน แล้วก็พยายามทำกันและกันให้มีความสุขนะนึกถึงเขานึกถึงจะทำโน่นทำนี่แม้แต่ในชีวิตประจำวัน นะฝ่ายหนึ่งถ้าอยู่บ้านนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งจะกลับมาบ้านแล้วเขาคงจะเหน็ดเหนื่อยนะ อะไรต่ออะไรเตรียมทำไงต้อนรับทำให้เขาเป็นสุขได้ อย่างนี้แล้วก็ชีวิตสมรสคู่ครองเจริญมั่นคงแน่นอนนะแล้วก็มีความสุขที่แท้จริงท่านเรียกว่าเหมือนน้าหล่อเลี้ยงทำให้เกิดความสดชื่นทำให้เกิดความสามัคคีนั้นข้อจากคานี้สรุปท้ายเลยเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคู่ครองให้ยั่งยืน ก็ครบแล้วเนี่ยันั้นก็เนี่ยถ้าคนมีจาคะแล้วก็ลักษณะแสดงออกเพราะอยากให้เขาเป็นสุขก็เลยสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างที่ว่ารักกันจริงเนี่ยเหมือนพ่อแม่แม่ลูกเจ็บไข้นิดหน่อยแล้ว แม่บางทีมีเจ็บไข้อยู่แม่หายเลยนะเชื่อไหมนะแม่ไม่สบายอยู่นะพอเห็นลูกเจ็บไข้แม่หายป่วยเลยมารักษาพยาบาลลูกนะก็สละความสุขของตัวเองเพื่อลูกได้ คู่ครองก็เช่นเดียวกันถ้ามีความรักที่แท้แล้ว อยากเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข ก็สละความสุขของตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ เขาเจ็บไข้มาพยาบาลรักษาไม่นึกถึงความสุขของตัวเองและเห็นเขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วย เป็นความสุขร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนนี้ก็คือจุดบรรจบที่ว่ามีความสุขร่วมกัน คนเรานี้จะมีความยั่งยืนที่แท้แม้แต่สังคมเนี่ยจะต้องมีความสุขประเภทสุขร่วมกัน ถ้าแย่งกันสุขชิงกันสุขมันยุ่ง เวลานี้สังคมที่วุ่นวายก็เพราะอันเนี้ยเพราะต้องการความสุขแบบแย่งชิง ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ความสุข อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียความสุข หรืออีกฝ่ายหนึ่งก็อย่างน้อยก็อดนะมันก็เลยแย่งชิงเบียดเบียนวุ่นวายกันไปหมด เมื่อไรเรามีความสุขแบบร่วมกันสุขด้วยกันสุขเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งสุขนั่นแหละสังคมมีความสุขที่แท้ พุทธศาสนาที่ท่านสอน ให้มีเมตตาอะไรต่างๆ ให้มีจาคะก็เพื่ออันเนี้ย พื่อให้สังคมได้มีความสุขร่วมเย็นได้ความสุขร่วมกัน เพราะนั้นชีวิตครอบครัวนี่เป็นชีวิตตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง ถ้าเราสร้างคุณธรรมชีวิตแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วขยายคุณธรรมแบบอย่างของชีวิตแบบอย่างความสุขแบบนี้ไปในสังคมสังคมนี้ก็จะมีความสุขความร่มเย็นแน่นอนนั้นก็ให้ชีวิตแต่งงานเนี่ยเป็นชีวิตตัวอย่าง เป็นสังคมย่อยที่เป็นหน่วย ซึ่งเมื่อประกอบกันเข้าเรามีครอบครัวที่มีคุณธรรมมีความดีงามอย่างนี้สังคมส่วนรวมก็มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วย แล้วก็ขยายคุณธรรม ความดีงามเหล่านี้ให้กว้างออกไป ทั่วสังคมก็จะอยู่กันได้ดีดังนั้นนี่ก็คือหลักธรรม เรียกว่าธรรมะสำหรับคารวาสหรือคาวะคารวาสธรรมธรรมะสำหรับการครองเรือน ซึ่งแม้แต่ประพฤติได้สี่ข้อเท่านี้ ก็ดีไปหมดนะไม่เฉพาะชีวิตครอบครัวของสังคมสองคนเท่านั้นนะแหมดีไปหมดเลยทั้งสังคมแล้วจากคานี้ก็เพราะมีความสละมีความน้ำมีน้ำใจ อยากเห็นคนอื่นมีความสุขตอนแรกก็ทำในครอบครัวระหว่างคู่ครองแล้วก็ในครอบครัวทั้งหมด ต่อไปเราก็มีจาคะมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ อยากเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุข ก็ขยาย การช่วยเหลือเผื่อแผ่นี้ออกไปเนี่ยเราก็เห็นเพื่อนมนุษย์ก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ทำการเสียสละทำกายกุศลต่างๆบำเพ็ญประโยชน์กว้างขวางออกไป ก็แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขออกไปนะในหมู่ญาติในหมู่มิตรในสังคมประชาชนเริ่มจากคนที่ขาดแคลน แล้วก็ทำประโยชน์ต่าง ๆออกไปเนี่ยสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นจากค่าข้อนี้ก็จะแผ่ประโยชน์ เป็นตัวที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าประโยชน์ ประโยชน์ของชีวิตของเราเนี่ยจะแผ่ไปทั่วสังคมด้วยข้อจาคะนะเพราะนั้นก็เริ่มตั้งหลักด้วยสัจจะที่ว่าแล้วก็จริงจังแล้วมันจะมาประสานกับจาคะที่ว่าพอเราตั้งใจมาเป็นประโยชน์ทำความดีเราก็มีสัจจะในตัวนี้ด้วยทำอย่างจริงใจและจริงจังทุกอย่างก็จะดีไป ทั่วหมดวันนี้ตมาก็เลยนำเอาหลัก เพียงชุดเดียวเรียกว่าคารวาสธรรมสี่เนี่ยมาเล่าให้ฟัง ก็ถือว่าถ้าทำได้ตามนี้ก็เป็นธรรมมงคล เป็นมงคลที่เกิดจากธรรมะแหละเนี่ยเป็นมงคลที่แท้จริงและยั่งยืน จะอยู่ได้เรื่อยไปเลย มีผลกว้างขวาง วันนี้ก็ถือว่า คุณแก้วตาและคุณทอมมี่เนี่ยได้มาทำบุญก็เป็นการที่ได้สร้างมงคลให้เกิดขึ้นแล้ว เริ่มด้วยพิธีมงคล พอเริ่มพิธีมงคล พอทำพิธีมงคลถูกต้องเนี่ยธรรมมงคลก็เริ่มแหละใช่ไหมเพราะว่าเราทำพิธีมงคลเนี่ยสาระของมันอยู่ที่ธรรมะ คืออยู่ที่คุณธรรมคุณสมบัติในจิตใจ มีความรักมีความดีงาม มีความสุขเบิกบานแจ่มใสเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมะอยู่ในตัว เราก็เริ่มธรรมมงคลนั่นเอง แต่ว่าธรรมมงคลนี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักด้วยเพราะนั้นท่านจึงบอกต้องมีตัวปัญญาเข้ามา นี้พอเรารู้เข้าใจเราก็เอามาใช้ปฏิบัติ ให้ธรรมมงคลเนี่ยยั่งยืนนานต่อไป ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันและการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องการที่จะดำรงครอบครัวของตนเองให้มีความเจริญมั่นคง และมีความสุขและขยายความสุข ความเจริญงอกงามนี้ออกไปทั่วสังคม แม้กระทั่งทั่วโลกนี่ก็ธรรมมงคลก็จะเป็นตัวประกันอีกชั้นหนึ่งที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ก็หวังว่า นอกจากทำพิธีมงคลแล้วก็คุณแก้วตาและคุณทอมมี่เนี่ยจะได้ทำให้เกิดมงคล ครบทั้งสองประการ ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจอวยชัยให้พรแก่คุณทั้งสอง ก็เดี๋ยวจะอวยชัยให้พรอีกครั้งหนึ่ง ก็อาจจะสรุปภาษาอังกฤษ ไว้นิดนิดหนึ่ง เพราะว่าคุณทอมมี่ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ ฟังภาษาไทยก็ไม่เข้าใจด้วยใช่ไหมล่ะ ไม่เข้าใจ ก็เลยขอเป็นพูดเป็นซัมมารีนิดหน่อย I would like to summarize what I have said to the assembly. My good uh, best wishes to you on this auspicious occasion. This is an auspicious occasion for Kelta and Tommy. and for all who are assembled here. It is auspicious because we have made it so. We have made it auspicious through our action by body, by speech and mind all of these auspicious things start in our mind. First, we have the mind that is full of virtue, such as goodwill, friendliness, faith, peace, joy, cheerfulness, and so on. These mental qualities make the occasion auspicious. Then we express our mental qualities to our lovely words. We speak in kindly words to every person. And also in our bodily action. Today we have done all these good things by body, speech, and mind, and all these have made the occasion an auspicious one. However, auspiciousness is of two kinds. First, ceremonial auspiciousness which we have performed today through our ceremony, making marriage ceremony. However, we have to bring about also the second kind of auspiciousness. That is long term or lasting auspiciousness the lasting or long-term auspiciousness arises from the Dhamma, what we call the Dhamma, which means our right action, the performance of duties, the living in accordance with our responsibility, the practice of virtues, especially between the couple. There are so many virtues that we have, as human beings have to practice. However, for the couple, for the married life, we should have at least four virtues, which are called the tama or qualities for a happy married life. Uh, these four virtues are first truthfulness or truth. Truthfulness begins in the mind Third, it means sincerity, sincere love. From sincerity, it comes out in, in the truthful words, truthful speech. And then in action, such as the keeping of promise. In some, it is truthfulness. This is the first one. It is the foundation of the married life. The second one is adjustment and self development. This is a kind of what we call in Pali Tama or training. We have to train ourselves. We have to learn to improve ourselves. We have to learn to adjust ourselves. When we live together, we have to adjust ourselves to the couple between the two persons if we adjust well, it is a good beginning. And then we improve ourselves, we develop ourselves, we develop our life, our work, and so on. This is the way of progress. This is the second kind of virtue, or the second virtue of the household life. Then the third one is something we can render into English as patience or tolerance. This means strength, strength of mind, strength of character, the ability to endure, to endure, to tolerate and to, be patient, such as in working, uh, in doing our work, especially hard work, and also tolerate the action and the words from other people. We have to practice this virtue in order to keep our married life and a lasting one, enduring, and also to make progress in our life in the world. This is the third virtue, which is called in Pali Khanti. And then the last one, the fourth virtue, is difficult to translate into English. Usually we call it sacrifice. Sacrifice means the sacrifice of our happiness for the sacri- for the happiness of other people. Here, the couple This virtue is a very significant one. We are willing to do everything for the happiness of the other. If we have this sacrifice, it is called in Thai namjai. <laughs> but uh, it is very difficult to find an English term for this. Or it may be impossible to find one. Yeah. Uh, it is called namjai. Namjai is very important term in Thai. It is the positive kind of sacrifice, not negative one. Uh, we may call it simply positive sacrifice. <laughs> sacrifice of one's happiness for the happiness of other because of true love. If we have true love, we can sacrifice our happiness for the happiness of other because we want, we would like her or him to be happy and we can do everything for that goal or objective. We would like to make her happy, therefore I can do everything <laughs> for her. And for him also the same. This is the fourth one, the fourth virtue. When we have these two love or two kind of love, and we expand or extend this love far and wide to at last towards all beings to on people. We can make the world a happy one, peaceful one. We can live together in peace and happiness. These are the four virtues for the good or hap- and happy household life, which is called in Pali Karavasatam. Today, the day of marriage, is life, the day of planting a tree of married life. Ta and Tommy uh, now are planting a tree of married life. This tree of married life has four qualities, namely Mm, first, this tree has firm tap root. <laughs> firm one, firm tap root. If the tree, a big tree, has a strong and firm tap root, it is, it can endure, uh, it can grow Therefore, this is the firm foundation, the first one. Uh, we plant a tree that, he, that has this first quality of the firm taproot. Uh, the second quality of this tree is growth or the potential to grow. Uh, and then the third quality is strength endurability. Yeah. These three can endure everything, beginning from strong wind. <laughs> if the tree is strong and can endure everything, then we can expect the growth and lastingness. And then the last quality of these three is freshness or fertility. Uh, this made the three that is like the, hap- uh, the happy married life, the freshness and fertility. And this freshness can be extended from our household or family far and wide to was all the world, throughout the world. And then these are the four qualities of the tree of married life that Kun Kevta and Tommy are planting today. You Again, the first quality, the firm foundation of the firm taproot, that is truthfulness. The second one, potential to grow, that is adjust, adjustment and self development. The third quality, strength and endurability. This is patience, tolerance. And the last one, the freshness and fertility, which means the willingness to do everything for the happiness of the other, uh, or the sacrifice of one's happiness for the happiness of the other. Yeah. Uh, this is in brief what is called the Karavasatam or the virtues for a happy married life. On this auspicious occasion, I wish both of you and on the people here beginning with ณแก้วตา s m r t e r Kun Maw Krishna, n d on people. Peace, happiness, prosperous married life uh, for the long time to come ก็ขอจบท่นี้แล้วก็หันมา อวยพรญาติโยมเป็นภาษาไทยต่อ ก็ขอโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้ร่วมกับคุณแก้วตาและคุณทอมมี่ก็ด้วยความรักความปรารถนาดีทุกท่านเนี่ยมาก็ด้วยใจรักมีคุณธรรมในใจแล้วทำให้เกิดสิริมงคลขึ้นนะอันนั้นก็ใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ย เราก็มีความสุขร่วมกัน วันนี้มีความสุขร่วมกันนะ จะเรียกเป็นมิวชวลลัฟและเป็นมิวชวลแฮปปี้เนสด้วย ก็ให้ความสุขอย่างเนี้ยยั่งยืนต่อไปนะเริ่มด้วยคุณแก้วตา และคุณทอมมี่เนี่ยก็ขอให้มีความสุข มีชีวิตที่ก้าวหน้าประสบความงอกงามรุ่งเรืองและความสำเร็จ แล้วก็เมื่อทั้งสองคนมีความสุขก็จะทำให้คุณแม่ แล้วก็ญาติมิตรผู้มีความปรารถนาดี ก็มีความสุขไปด้วยกัน นั้นก็ขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้คุณทอมมี่และแก้วตา ได้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัย มีความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจหน้าที่การงาน บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จสมความมุ่งหมายนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ชีวิตแก่ครอบครัว แก่สังคมประเทศชาติ แล้วก็มีความร่มเย็นงอกงามในธรรม ตลอดการทุกเมื่อเทิน